החדש והפסייס והטעם והים והמשובח ותקשיבו למילים והמשובט תקשיבו למילים שלו גם שאנחנו ננגן אותו גבירותיי ורבותיי מספרים הסינגל הראשון מתוך האלבום השני והחדש של הדג נחש! 1 הוא מספר המדינות מהירדן לים 2 מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן שלוש שנים וארבע חודשים הוא הזמן שנתתי לצה"ל לא הייתי בקבע, הייתי בנחל חמישה שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני בעצם ארבע תשעים, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים הייתי בן שש כשסאדאת בא לארץ, בן שבע כשהם חתמו על ההסכמים. שמונה הוא המספר של אורי מלמיליאן שהוא בלי שום ספק גיבור ילדותי. תשע פעמים הייתי קרוב מדי לפיגוע, לפחות נכון לעכשיו. עשר, התשובה הכי ישראלית לשאלה מה המצב. גם אני כמו כל היהודים, עסוק במספרים 24, 7, 12 חודשים. גם אני כמו כל היהודים, עסוק במספרים 24, 7, 12 חודשים. גם אני כמו כל היהודים, עסוק במספרים 24, 7, 12 כמו כל היהודים אשתי בת 27, אני בן 30 מתקרב מאוד הרגע, בוא נרצה להביא ילדים אבל נרצה גם שיהיה להם הכל אוכל, בגדים, כדורגל, משחקים את מנכ"ל בנק הפועלים זה לא מטריד כי הוא מביא הביתה כל יום 29,816 שקלים כל יום? לא, לא חלקו את זה בשתיים, בחמש, בעשר וזו עדיין משכורת חודשית יפה להיום יסכימו איתי אלפי מפוטרי מפעלי הטקסטיל ביישובי הדרום הצמיחה בישראל ב-2001 הייתה מינוס 0.6 אחוז אנשים שעד אתמול הייתה להם עבודה רואים עגבנייה בפח וחושבים איזה מצב המשק הישראלי הוא החמור ביותר ב-48 השנים האחרונות 48? מוכר לי המספר הזה, איפה לעזאזל? ארבע חברות סלולר מתחרות על האוזן של 75% אחוז מהישראלים מנכ"ל סלקום הולך לבנק פעם בחודש מפקיד משכורת 674 אלף שקלים יש רבע מיליון מובטלים 36 אלף מהם נוסעו השנה, כנראה שאלי לוזון צודק כשהוא שר. גם אני כמו כל היהודים, במספרים 24, 7, 12 חודשים. גם אני כמו כל היהודים, מעזוב במספרים 24, 7, 12 חודשים. גם אני כמו כל היהודים, מעזוב במספרים 24, 7, 12 חודשים. גם אני כמו כל היהודים, במספרים זייפנים מציעים בעשרה שקלים דיסק שעבדנו עליו ארבע שנים הדולר עלה בעשרות אגורות תוך שלושה שבועות הזניק את שכר הדירה למאות אלפי אנשים בכיס אין מספיק לספרי לימוד וטיטולים מה עשתה הממשלה בתגובה? קיצצה 12% מקצבאות הילדים תלך לעבודה, היא תביא כל שעה שבע שקל ועשרה אגורות בממוצע פחות ממה שגבר באותה עבודה היה מביא ואני לא נביא אבל 500 ל-600 איש ימותו השנה בכביש אדוני, כבוד שר התחבורה, איך הנתון הזה גורם לך להרגיש? ועדיין המספר הכי גדול עד היום שמגלם את התקווה אבל ממחיש את האסון זה שכשאומרים אותו כל אדם שפוי עובר לדום הוא 6 מיליון גם אני כמו כל היהודים מעסיק במספרים 24, 7, 12 חודשים גם אני כמו כל היהודים מעסיק במספרים 24, 7, 12 חודשים مقبره یهودین محصوب میز برای سن عقل شبش دست خودشین دمنی مقبره یهودین محصوب میز برای سن عقل شبش دست خودشین دمنی مقبره یهودین محصوب میز برای سن عقل شبش دست خودشین دمنی مقبره یهودین محصوب میز برای سن عقل شبش دست خودشین دمنی مقبره یهودین محصوب میز برای سن عقل شبش دست خودشین دمنی مقبره במדברים, הסינגל החדש והענק של הדג נחש, שלא ספק אחד הטקסטים הכי פיצוציים שמישהו כתב במדינה הזו. אמת. מחר הם מופיעים בצוללת הצהובה בירושלים. מחר בצוללת הצהובה בירושלים, הדג נחש. לכו לראות אותם. לכו לראות אותם. בקרוב מאוד האלבום החדש שלהם, ספיישל. חגיגי מיוחד עם זיקוקי דינור. יאמן! ותזכרו איפה שמענו את זה בפעם הראשונה בגלגלצ. כי השיר הזה, בשבוע הבא אתם תשמעו אותו הרבה מאוד בגלגלצ. גלגלצ. הצלם מלאווח שלי. בואי לסופר, אני קונה חומרי ניקוי. זה בצייץ, צייץ, צייץ, צייץ, בוי, בוי, בוי. מתרסק שחור. לא מופלט עד הפוקס ו... אסף יהיה יהיה יהיה אסף יהיה יהיה יהיה אסף יהיה זה הרבי! זה זה זה זה זה האבי הט הט הט הט הט הט הט הטי הטלמייסר של העסק, הטלמייסר של העסק, הטלמייסר של העסק 0, 3, 7, 6, 5, 22, 52 0, 3, 7, 6, 5, 22, 52 שלושה עותקים של Soundbombing פרי! מנת הליקון, היפ-הופ וחברת רוקוס עם שירים חדשים של מוס דף, טליב קוואלי, קומון וכל האנשים האלה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר ל-03-765-2252 לבקש שירים לתוכניות הבאות. לדוגמה, אתם יכולים לבקש את השיר של הדג נחש, מספרים, או את השיר של הדג נחש, מספרים, או את השיר של מומי לוי וקוטג', גם אם לפעמים. יאמן. את השיר של מומי לוי וקוטג', גם אם לפעמים. יאמן. או את הרימיקס של די.ג'יי בועדוב. יאמן. ילד אומשול. או די-ג'יי, I'm not that innocent. גבירותיי ורבותיי, לירון, JFK, תהני! גבירותיי ורבותיי, קוואמי, לרונר, דלפור! ביום שישי הבא, יום שישי הבא, יוצא האור והצל, האלבום החדש של סבלימינל והצל! ולכן, ביום חמישי הבא, אולי יהיה פה ספיישל, ואולי לא. וכאמור, זה לא תלוי בנו. ימן! לא זה הסינגל החדש שלהם, סבלימינל ואציל יחד עם דני גיא, צ'אק, גבריאל באטלר, אה, אבי אורי, יחזקאל. גימוני מון, הנה מאחור. תא בקור את ההצלחה הזאת פשוט אי אפשר לעצור בחיי אין צנע בלעדיי מנה אדואה רגע, לעצור, לעצור. זו אחת, זו אולי השורה הכי גאונית בתולדות הראפ העברי, ואני רוצה שנייה להחזיר אותה אחורה, ברשותכם. תחזיר אותה אחורה. שימו לב, מנאז' אדואה. רגע. ההצלחה הזאת פשוט אי אפשר לעצור בחיי, אין צנע בלעדיי אוקיי מנה שטווה ממזף עיניי עד מתי? אין סוף לנידודיי ריפלדיי, אל תגידו מנה שטווה, ממזף עיניי מה? בהדרגה אלון ואז נכנסתי לתמונה דופקים בנות בבית מלון מביא אותם אל השכונה מכניס את החבר'ה לתמונה נותנים להם על השטיחים לא ללכלך את המיטה קליפורניה הכל התחיל מהשירים ישבתי וכתבתי נפתחו לי הכלבים מכרתי את המלך קונה בתים נותן כמו כוכבים מפוצץ יהלומים תבין יש לי דברים שבן אדם ממוצע חולם עליהם כוסיות רכוש מכוניות יפות שומר עליהם עוד הדאווין מהזווית 360 מעלות עולות בסוף הסנוביות רוצות משתין עליהם בבם every night חורף עד הקיץ פותחים בנות כמו חשבונות בנק בשווייק איזה על הטייק מאות דולרים מצטברים בתוך צנצנת כשפת מפוצצת עד הסוף ולא ננעלת גצם פאקינג גוליס מחכות לי בנתניה קאט פתוח לא פנטזיה ניסיתי עוד שמפניה לא נגמר זהב לבן על הצוואר זה המאשיס פאקינג אירינג שקניתי לתמר איזה מאני פגשתי אותה בבית מלון מיאמי בערב מועדון ב אני ורמי לא נגמר לי אמרת פור אומר לי אצי הקאצ' לבן גוריון חכה עוד לא נמאס לי זורק שקלים אחי we make the פאקינג party פתוק שלים של ויסקי ואין 12 בחרי שתי מרטיני לזאתי פה עם החוטיני טקטי לקי צ'קי פאקינג הוז דורסון קריק, אני כולי בלינק בלינק, רק עם ציונות שיק למרו מרו, מזרון מלא פולוס, דינרו, נהנה מהמקצוע, מתפרנס ממנו, עושה ביט במערה, החשמלית, היי קרמבה, מחתרת יהודית כמו חסמבה, הבנת? טבעת יהלום, סטארט-אפ לניו יורק במחלקה הראשונה אלעל, נשים בתור אחי שלוש שנים תמרור עצור אצלי סלקציה בכניסה שאלוהים ישמור אותי שום דבר כבר לא יעצור אותי אין מולי אף לא אחד שיעבור אותי עולה על המיקרופון הירקוני ידובר עכשיו לא תעצור, תריץ בבקשה אחורה, כי בעיניי זה אחד המשפטים הגאוניים אי פעם בעברית. תקשיב. לוקח את הרגל ועולה לבמה עם דלי וקרח. זה גאוני. מה אתה אומר? Ménage toi mi, mi ma Bogo Parker קוני BOGO Doug Come on. It's a finale! של סבלימינל והצל, מתוך אוסטין פאוורס, שלוש גולדממבר, לפני זה שמענו את סגל החדש של ביונסי באונס, זזים עם הבאס. מתוך האלבום החדש שלה שיצא בשבוע הבא. מאוד אהבתי שביונסי אומרת שפארק הירקון יהיה דוגמה לנצח. כן, זה גדול. למה אתה מיואש? משובץ? אני לא מיואש, אני פשוט יש פקסים, אבל אני אחכה איתה מה אתה אומר? אני אומר לרפלין פלינבויל, האם את משובטת? אני אומר לה פלינבויל, וואו, שייק, וואו, שייק! Holocaust from the land of the lost. Behold the pale horse, Hawk Coast. Follow me, Wu-Tang gotta be the best things in Starks and Clark Wallabies. African killer bees, Black Watch. On your radio, blowing out your watch. from Park Hill, the house on Haunted Hill. Every time you walk by, your back get a chill. Let's build, want to talk about skill. I spit like a semi-automatic to the grill. Elbow grease and elbow boom. Baby, play me, baby, fall down, go boom. Party people gather round, count down to apocalypse. I'm the kid with the golden arms. And I'm the motherfucking hot nick. Pass the blunt. My nigga, don't front. You had it for a minute, but it seemed like a month. Now I'm choking, smoking, hoping I don't croaking from overdosing, dosing. Hey kid, when the map got you open, hope oh, let's ride. Can't stand niggas that floss too much. Can't stand Bentleys, they cost too much. Can't wanna get up, then can't get touched. Can't wanna stick up, then can't get stuck. I'm the one that calls you bluff when your boys try to act tough. Remember what old Dirty said, I'll fuck your ass to island. Back, back and forth. Check out my gravity. streamers. Ball beamers run wild as the kid with the gold cup. Stepped out like what? Was popping and y'all niggas dope blasting. Shay Shay chocolate saute. Rich Calamox rock those all day. 1960 shit, I'm goldie. That's right, motherfucker, don't hold me. The world's greatest, Las Vegas paid his rock. Skin painted on my face, look ageless. Perfect combos, ghost bang out condos. Jet from Homo, X, we bongos, bankrolls, stank holes, and plain clothes. Change those bang those, same old, same old. Same old. Yeah, y'all straight up, this the jump off right here. The grapple represent rock holders, all my rich gangster style. Shorty, do your thing, get up on that right now, boo. Do yeah. you? That's what I'm talking about. Step to my groove, move like this when we shoot the gift of course to group this. Grab the mic with no excuses in a sec. Grab the text, salute this. Executing, shaking no sets, and now I'm breaking all hex. I'm taking all bets. Move on best. Who won't the draw next? you won't stink. We got the bigger bank. Bigger shank to fill your tank. Still the same kill for real. Ride and crank, slide, do or die. Fry the bait, admire the grades. On fire with a heart of hate. Bit of shark, every part I take. Heavy darts to quake. It's okay, all fakes. Get caught by the drop kicks. You know the thrill. Yes, it's Park Hill. Yo, we hit him with the hot grits. On the go, check the flow. Singing woo, don't rock shit. Stop quick, hold the gossip, stop sweating my pockets. I hear the hot shit. Back and forth. של ביונסי מתוך האלבום החדש של הווטן קלן שיופיע באוסטין פאוור 3 מזכיר לנו תופעה בפארק הירקון ואין ספק בדיוק זהו ששנן סטריט עלה עם הרגל עם הקרח לא, הוא עלה עם דג על הרגל, לנצח דג על הרגל לנצח, כן. כן בדיוק אז אה, כן. סבלימינל הוציא את השיר שלו more money more problems בלינג בלינג בלינג בלינג שיר שכתב טופק לנלי פאפן פאפן פאם פאם בדיוק לירון וקוואמי אמ, מה? אין שם. <laughs> אבל למעלה בפקס כתוב שהדסה ושמעון כהן. ככה יושב לו זוג בבית, מתגפפים, מאזינים לנו, הם בפנסיה, יש להם זמן לשמוע. טוב, בקיצור השאלה, מתי תערכו את מומי לוי? יאללה! מומי לוי שהשיר החדש שלו, גם אם לפעמים ברימיקס, ברימיקס, מתוך הפסקול של אוסטין פאוורס. עם קוטג' פתח את התוכנית הזאת. ואגב, נכון. אנחנו נשמע בהמשך התוכנית גם את הגרסה המקורית. אז אה, השאלה כאן, מתי תערכו את מומי לוי הגדול בעסק עם הדיסק החדש? ובכן, בקרוב מאוד! מה אתם יודעים יהיה ספיישל. אוקיי. ואגב, עוד שבועיים. אה, ספיישל חלוצי החלל, השמעת בכורה לאלבום החדש שלהם, מירו וחמי, ואנחנו מקווים שבשבוע הבא גם אה, קטעים בהשמעת בכורה מסבלימינל. triple A מוסר, triple A מוסר דש לנאצ'וס, extra G ול-IM. נציגת בבלי וחברה מאוד טובה ואישית שלי כותבת שהרימיקס של הפרד ומשול היה מעולה, ו... ו... מון שואל, קוואמי אה, חברה שלי אומרת שאתה נשמע שונה, היא אומרת שאתה נשמע כאילו לירון מענג אותך, אוראלית, אנאלית, דנטלית. תגרגר שנייה. מון, מון. אתה מוזמן לשאול את חברה שלך מה היא חושבת שקוואמי מגרגר. ודי לך חימה, ברמיזה, לא לחינם קראו, לו, קראו לי בתקופת התיכון דון ליטר. זה הטען. טוב, אני, מסרב לקרוא... יש, לזה קצת טעם של ג'חנון. זה נכון. של השמן שלו. זה מרגרינה. אני תמיד מושך, אותו כן. במרגרינה, זה גורם לו להיראות כן. מבריק בלילה. פעם היה לי אחד שהיה לו טעם של מלבי אופס. מלבי אופס? זה המיקרופון פתוח? זה היה מיקרופון למקסימום. אה, זה בסדר. אוקיי. אני מסרב לקרוא פקסים שכתובים בעברית-אנגלית. מסרב. תודה רבה למר קוטר, שאומר, עסקנים, עוד פעם אחת אתם יורדים על היהודים. אני מוציא לכם את הכבד, שותה ממנו את כל הדם ושם אותו בחזרה במקום עמוד השדרה. תביא את היהודים איתך שאתה עושה את זה. עסקנים משמיעים את היהודים. שופקה! תודה. מה אתה צוחק? אה, לא, זה, מאוד אהבתי את זה. כן? אוקיי, זה פה זה משהו אישי, תודה רבה גם לג'יזוס. משהו אישי! לא, זה משהו... שתף אותנו, לירון, אין סודות בחברה. זה לא, משהו אישי אליך. אה, אוקיי. אוקיי. תודה רבה לג'יזוס. שתף אותם, קוואמי, אין סודות בחברה. לא, לא, לא, זה ממש אישי, אוקיי. ותודה רבה לאפרת, שמבקשת את ג'יי לו ונאז. אה, נאז. נאז. בטלם אה, בטלמסר בקשות שירים, ותודה רבה לטיבון, ותודה רבה מלא, יואו, כמה פקסים על האוסטו. יואו, אוהבים אותנו. תודה, תודה. <laughs> אנחנו גדולים. <laughs> תודה רבה לערפדי שאומר שיהיה לנו ערב יאו, הפנר. וגרוע, ככה הוא כתב, ערפדילה, זהו. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, שיהיה לך ערב דארת' ויידר. ואני יכול להגיד לך דבר אחד, פארק הירקון לנצח! Hip-Hop Sessions, אוסף כפול חדש של היפ-הופ אולד סקול. יש פה כל מיני קטעים של בוגי דאון פרודקשנס, סטון לוק, שוגרהיל גאנג, גרג מאסטר פלאש, ספוני ג'י, טראפקול קווסט ודיני, פאב פייב פרדי, קול מודי ורבים אחרים שימו לב לקטע הזה של ה Jungle Brothers because I got it like that מתוך היפ-הופ Sessions That make it If not, I'll snap a second time. After that, I guarantee you will be standing next to me. Left or right side, take your pick. But girl, you got to make it quick. Baby, baby, baby, I know I drive you crazy. She's know me as my chick. Girls, hold on to me tightly. Warm personality that's why they get close to me. Try their best to drive me wild. Say they want to bear my child. I go away. They say come back. Why? Why? Because I gotta like that. Yeah. Uh huh. Because I gotta like that. Yeah. Uh huh. Because Ooh. I gotta like that. <laughs> because uh-huh. I gotta like that. Like how? problem. Why? Because I got it like that. A baby band beat and an African rap. A partner by my side, Sammy B is on the cut. Your just chillin' chill, but hey, so what? Nothing's in my pocket, bond in my hand. I got it like that, but you still don't understand. It comes to me natural, it comes to me easy. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. Single jungle brother, no kids, no wife. A hundred thousand bucks from one man, that's many. But back where I come from, they ain't worth a penny but you fail to see. You pay for yours, I got mine for free. Play in the rain and don't get wet. Walk through the desert and don't even sweat. Play in the snow and don't get cold. I'm just a cool young brother who looks kinda old. Run around the world, school on the side. If I commit a crime and get caught, I slide. I got the ladies of town and money on the floor. There's not a thing in the world that I'm asking for. Uh-huh. Why, brother? Cause I got a lot I ain't joking, I ain't playing. It's just my brother. I got a lot I used to be a player, couldn't be trusted. Stealing all I never got busted. Growing up part of New York City, I thought it was funny. It used to look pretty had them all spread out, even one next door. I had them like that, so what you asking for? Four to five, your seat was my minimum. And every day, I used to go and give them. One for every hour on the hour. One on the way while I was in the shower. Sounds kinda crazy, sounds kinda bold, But you see, Africa was the one they loved. So you see, they got to a point where they didn't care. They didn't wanna give me up, so they agreed to share. Because I got to life. I hear you, brother. I hear you, Jump Cook. Man, you was bad jungle brother. I like that. Like that. Because I got it like that, בגלל שיש לי את זה כמו זה. האחים ג'ונגל, ג'ונגל בראדרס, מתוך היפ-הופ סשן, זה אוסף כפול חדש ומגניב. לגמרי. וחשבתי על זה כשהוא אומר, ההי, brother. כשבדיוק הייתה לי את ההשראה להגיד, היי ג'בקה. חשבתי, ג'בקה אם אתה שומע אל תיעלב, אבל אני חושב להפוך את השם שלך למשהו, למילת סלנג כללית, במקום להגיד אחי, להגיד אחה. מה קורה ג'בקה? מה קורה ג'בקה? זה מגניב, נכון? יאללה, בוא נשריש את זה. אתה שומע ג'בקה? מה קורה ג'בקה? ביום חמישי הקרוב. יאללה ג'בקה. עוד שבוע בדיוק. יש בג'י ספוט, חוף גורדון כיכר אתרים. מה אתה אומר? הופעה חיה של כלא שש! מה? מה? עם להיטים מכל האלבומים מתחילת הקריירה ועד היום, בעיקר מאלבום הבכורה שיצא בקרוב, כלא שש מופע חיה עם הסיבה של די.ג'יי סופרים, יום חמישי הבא החל מחצות. ולרקרוף תהיה על הבר בוודאי. בג'י ספוט, שבוע הבא, חוף גורדון כיכר אתרים, הכניסה מאיזה גיל? מגיל 16, למה החיים קשים? צ'פקו! לא רוצים. ועל השיר הזה, אני מה זה מת ג'בקה? זה השיר של... תיזהרו עם הג'בקה! סוליקו קרוב! מבבלי להתעורר המאוחר עוד שנייה ותצמיד את התחת המזגן בעבודה איחורים מוספקת למצמחים במשרד מעפן היא עורכת את הדין האיפור במקום הפן בפנן החזייה מתפוצצת כל המשרד כבר דמיין אותה מוצצת מתרוצצת בכל העיר בלילות הקיץ החמים. היא מתגלגלת בגולף אבל תקועה בפקקים, טלפונים בראש, מספרים מזדמנים, חצי פגישה עיוורת, בלילה יאללה למיטה, בלונדינית כמו פנינה אבל מה? תמיד אישה. בדרום החם אי שם בחולון, מוטי בודק את הג'ל בפעם המיליון עם שיש יד, הכי הכי קרבי באוטו, בשבילם להיכנס למועדון זה כמו לשחות בלוטו, חרמן כמו רוקו אבל לא קולט משלם 200 שקל על הזין מתקלף ואם ירצה השם ותדלק האקסטה, עם קצת מזל לקפוץ זיון, יש בזה תמונה ב extra large על הבא עכבר של עיר אבל חיית מעבדה, את זאתי לידו מזמין לרדבול וודקה. כי לא קלה כן לא קלה הדרך, הנה מגיע הפזמון ועושה לצביקה פיק בברך. לאלה שיושבים על שפת הים, הם לא חשים תשים את המילים של השירים. שרית בדד לאט יצאה מהבית, רק אתמול השתחררה ממדי הזית. עכשיו היא על כחול, חדה כמו עית, דופקת בכבישים דוחות למי שלא מדגדג בחוק. מותק, אני עושה ממך צחוק, לא עובר באדום, רק בחום ובירוק. תשע בערב, חם. מבולבלת כמו דיוויד בלאט במפגש דופקת חומוס צ'יפ סלט השיר הזה ברקע היא לועסת לאט הפיתה בשבילה כמו לאהוד עיר מקלט מי זה לעזאזל מתקשר אליו בשבע בבוקר זה בטח חשוב, אחרת ישלם ביוקר על הקו המהיר אז הוא רבו כביר אריק מחלק את הבופים במחיר סביר עובר שעה אבודה לשעת עבודה כמו איש עסקים, רק בלי עניבה עם האגו על ההגה והאוטו בלי גג הטרנס בא לו בראש כמו מואזין במסגד חום, יולי-אוגוסט, זמן טוב לעסקים מסיבות על החוף כולם נדלקים, שם את הזין על העין הכחולה זה מה שזימר להם היום בחקירה בליין, מהמסיבות הנכונות, דופק דריקים ושורות בשירותים של הבנות אבל עומד לו מבנים כן בודק את המוזמנים ומנשק את כולם אנשים יפים או חבל לכם על הזמן כן זה לא כל כך פשוט להיות יחצן כבר מאוחר מזמין מונית, הסדרן מנומנם מי פנוי ברחוק, ארבע דקות דודי מגיע קצת מזיע, נסיעות על הכבישים רמזורים מתחלפים, נתיבים, נוסעים משותפים בלי חשבונית הופך כל פנייה לתפנית בעלילה בנסיעה, שומר על הקשבה, לסדרן שצורח על האי בגופייה, קוביות, שש בשמי פרווה, איזה חום, מסביב לשעון, קדימה אחורה, פרוסלט של פטיפון. כי המצב מבאס, צריך להתפרנס, ואם תשאלו אותו אז בכולם להיכנס. במרצדס. סוגר את הרדיו ברעב על הגרוב. את השיר הזה קנה בעשר שקל צהוב. do, got to do with it. Yo. do, got to do it, baby. What's love? It should be about us, it should be about us. Bubble, bubble. Yeah, slow down, baby. Let you know from the gate, I don't go down, lady. I want a chick But you talk too much, man, you're ruining my high. I wanna lose the feeling, cause the roof is filling is on fire. And you looking good for the getting, I'm a rider. Whether in a hoodie or a linen, a provider. You should see the jury on my women, and I'm living it up. The squad stay filling the truck with chicks that's willing to trizz with us. Uh, you say you got a man and you're in love, but what's love gotta do with a little menage? After the party, me and you could just slide for a few, and she could come too. let love to do, got to do with it. What's love? It's about us, it's about trusting. What's love? Got to do, got to do with it. I know you got issues. You got a man, but you need to understand that you got something with you. Ass is fat, frame is little. Tattoo in your chest with his name in the middle. Uh, I'm not a hater, I just crush a lot. In the way you shake your booty, I don't want you to stop. You need to come a little closer. And let me put you under my arms like a dawn is supposed to. Please believe you leave with me. We be freaking all night like we was on E. You need to trust the God and jump in the car for a little heartache at the Taj Mahal. out with my hat down. Michael Jack style, high stepping, who the Mac now? Now my fault that they love the kid. I be the chain or the whip, I don't know what it is. We just party and bullshit. Come on, mommy, put your body in motion. You got a nigga open. You came eat with the heart to cheat, so you need to sing the song with me. All my ladies, come on. Look in your eyes, it's not stopping me. I want the thought to פט ג'ו ואשנתי. די נו. אה, איזה מישהו מזמר זה עשנתי? עשנתי. אה, בדיוק, זה לא שם כמו... צ'פקה! אתה יודע אבל איזה... רגע, אם יהיה לי בן, אני כן. אקרא לו צ'פקה! אם יהיה לי טוקי, אני אקרא לו עשנתי. עשנתי. אתה יודע איזה קטע אני הכי אוהב בשיר הזה. יקראו לבן שלי ג'פקה דה לה פוקס, איזה שם מגניב זה. וואי, באמת שם יפה. דה לה פוקס צ'פקה. מה זה יקראו כבר? לא, לא, לירון, אל תגיד את זה. מספיק. יש לי, יש לי ילדה שקוראים לה פישי, לא אומר ש... אוי ואבוי. <laughs> זה כזה עניין. אח שלי אתמול יצאתי עם מישהי, קוראים לה פישי, <laughs> וואלה. פישי דה לה פוקס, זוהי ביתי, כן. פישי הגדול, נו, זה השם השני שלה, הגדול בתעודת זהות. כן, הגיע לנו פקס. כששואלים איפה אפשר להשיג את הרימיקס של סאב ורסס בריטני. ומה שצריך לעשות זה תוכנית רדיו, ואז מקבלים את זה בדואר. אוקיי. אה, פאקס מצחי, אני חייב שוב להציק, כואמי ולירון, כי אני חייב להדגיש, לבקש שיר שהוא מהאנדרגאונד והוא הולך ככה. <clears throat> What you to see, what to say, what you know. Close the day, what's that, what you see, what to jump, come, where you know. איך הולך הפזמון? The eye of the tiger. אה, לא, לא, זה... Watching you in the morning shining day Around your end door every day You're in the army now <laughs> You're in the army now Why didn't want to see the wrist and watch the fucking Shut middle east. You're in the early now. in the right in your trouble. איך הלך הקטע הזה? תעצור רגע. Bad name. poison. אבל הקטע, תעצור שנייה, הקטע של You're in the army. Stand up and fight! You're in the army now. Oh, I need a hero. I need, I need a, hero. Watch out, Watch out, watch out, watch her, watch her tonight. Footloose, footloose. Watch out, watch her, footloose, footloose. Oh, we watch her, watch her, do me. Like she mix. She's a maniac, maniac on jazz floor. אני מה קסטמבלו. קסטמבלו. איזה זמר גדול, למה, למה הוא נעלם? איפה, מייקל סטמבלו? I like Chopin. me now and again. Rainy days, rainy days never say goodbye. One to my cabana ושופקולי, rainy days! טוב, ונסיים בשיר אחד, אבל זה מרגש. כן. אז שקט. כן, אוקיי. חדש ל... ליהודים! לא! פחד מוות! אוריג'ינל אה. סאונדטרק, אלבום חדש ל-People Under the Stairs זה מתוכו. כן, פשוט הדיסק פה, הדיסק פה, אינו מכניס את השירים. תי... תי... Tainted Love? לא. אל תתחיל. אל תתחיל עם זה. Tales... לא אסתבך. Tales of Kidd Drunkadelic. People Under the Stairs, חדש. time for your mizzle. Exactly. Lion is the supreme. Gonna let you know, we drink drinking on with the team, you know. This funky little groove the other side of the They those flukes They gave together some lead. They know those were dropping in. We sing uh, the and blew your ass last time. We gonna do it like old English 800 Virginia genuine draft. Living the high life, but still reserved when it's mad. You can say I have a problem, man. I say they help me solve. I'm drinking 40s with my nigga dog and older dudes who bought It seems I have evolved into this party animal. I be drunk and talking shit while you pricks take it like, get off the mic and let me babble about the days of old. When I was young, you didn't know ITs could be so cold. All I knew was colors and that stuff my mom made. Nowadays, I drink it just like it's the purple Kool-Aid. Broke easy on the ice and add a little more smear, no. So by the time I reach the bottom, my mind can be clear, wrong. Don't think it's about the end, I say it's about to begin. Take off my shirt, show my belly, offend a few of my friends. You can ask Kid Lex, we be doing the most on Melrose with the with the hand, yelling at hoes and ain't getting no play from the past. Shit, we drunk reps thinking without an inch of class, and that's alright with me, cause baby, I'm the Big Mac. Monarch and Mr. Wonder. About to cop a fat sack. Niggas be like every time I see you, K, you drunk. But marks like that, get them judged as a punk. You ain't drunk, buddy. I take your latest hip hop money, divide it with my friends so we can all get funny. Keep your thoughts to yourself, cause I'm the real cuz and I'm buzzing. Tell your peoples I'm a motherfucking paste they thought I wasn't. Mom said, chill out or watch your life go down. Saw it happen to a friend, well it won't happen again. And I promise most functional, this bottle here's my petrol. Force field for the unreal, I got no time to kill. Plus, the first time I took a nip, I didn't slip. Couple of wine coolers felt exactly what it was. What a buzz. Had young double stone knocked out like a sucker who stepped and posed a threat when I went. You can call me what you want, a damn drunk or a fool, but I'm the first to pass out and make the shit look cool. Incidents like that of you, like the crew drinking Zima or tequila, that's for women. Somebody pass the gin and Powerade. Yo, it's also time to drink, get off the track. I'ma chill with my buddies and toss a few back. Uh huh, it's the tails, you dig? Just be careful now, I'm loaded. horns are fabulous, man. Real groovy to drink to. Ah, you dig? Sucker. Where's my snare? במוח שלך, יא אהבל! איפה הסנר שואל אותי? בפארק הירקון, בתוך דלי של קרח. Yo, yo. La Netzach. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick is the mind of the motherfucker get this behind. All this commotion, emotions run deep as oceans exploding. Tempers flaring from parents, just blow them off and keep going. Not taking nothing from no one, give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leave them with the taste of sour, it's vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now, I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, Mama never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. <laughs> I got some skeletons in my closet, and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73. Before I ever had a multi-platinum selling CD, I was a baby, maybe I was just a couple of months. My faggot father must have had his panties up in a bunch as he split. I wonder if he even kissed me by. No, I don't. Second thought, I just fucking wished he would die. I look at Haley, and I couldn't picture leaving her side. Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work with her. At least for Haley's sake, I maybe made some mistakes, but I'm only human. But I'm man enough to face him today. What I did was it, no doubt it was dumb. But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun, cause I'd have killed him. Shit, I would've shot Kim and them both. It's my life. I'd like to welcome y'all to the Eminem show. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. shower tonight. I'm cleaning out my closet. Nah, I would never diss my own mama just to get recognition. Take a second to listen. Fool, you think this record is dissing, but put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen, bitching that someone's always going through a person shit's missing, going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't till I grew up. Now I blew up. To